على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Hatidža, čerka Huvelidova, žena Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, svu poslanikovu djecu koja su se rodila u Meki, rodila je ona. Među tom djecom bio je i poslanikov, ali salatu selam sin, koji je nedugo nakon rođenja i umro. Kada je ovaj mali dječak preselio, ostale su sa poslanikom, salallahu alihi wasallam, njegove kćerke. Kada se to desilo, al As ibn Wa'il, a prenosi se isto tako da je Ebu Leheb, koji su obojica bili mušrici, mnogobožci, rekao je poslaniku sallallahu alaihi wasallam iza poslanika, on će ostati bez pomena. To jest, budući da nema sina, neće imati ko da ga spominje po dobru, neće imati nasljednika. Pa je uzvišeni Allah objavio inna a'tajnake l'keuther, nismo ti u istinu dali keuther, veliko dobro. Inna a'tajnake l'keuther, fasalli li rabbi kevenhar, i zato gospodaru svome namaz obavljaj i kurban prinosi. Inna šani ekehu l'ebter. Onaj koji tebe mrzi on je doista onaj koji će bez spomena ostati. Inna atajnake al keuthar. Mi smo ti dali keuthar. Keuthar prenosi se od Abdullah ibn Abbas da je rekao veliko dobro. Međutim, bilježi imam Ahmed od Enesa ibn Malika radijallahu ta'ala anhu da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao dat mi je keuthar rijeka, čije su obale od unutrašnjosti bisera, koja miriše ljepše od miska mošusa, a čije dno su biseri. Tako da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam objasnio šta je Keuther. Keuther je znači rijeka u džennetu. Ova rijeka koja je data u džennetu i veliko dobro koje spominje Ibnu Abbas radijallahu anhuma, nisu u suprotnosti. Zašto? Zato što veliko dobro koje je Allah dao poslaniku, ali i salatu wasalam, Kur'an, objava, Islam i Keuther spadaju u veliko dobro. Međutim, naziv Keuther koji se spominje u suri, spominje se po isto imenom nazivu u pomenutom hadisu i mnogim drugim hadisima. Tako da je Keuther rijeka u džennetu, koja je data poslaniku, ali salatu selam. Kaže plemeniti, inna atajnake el keuthar. Mi smo ti doista dali el keuthar. Mi smo tebi dali el keuthar. To jeste rijeka koja je posebno data poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Ova rijeka izvire u džennetu i teče kroz džennet i ulijeva se u haud, bazen poslanika sallallahu alaihi sallam. Kažemo bazen budući da je to doslovno značenje riječi haud. Međutim, poslanik sallallahu alaihi sallam je opisao taj svoj haud. Rekao je za svoj haud, on je koliko je od Mekke do Busre. Ili mi bismo rekli u kilometrima otprilike hiljadu kilometara širine ili dužine. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, voda mu je bijelja od mlijeka, a slađa od meda. Posude koje su oko hauda, ima ih više nego što ima zvijezda na nebu. Kaže poslanik alihi salatu wasalam, ko od njega jednom popije, taj više nikada neće biti žedan. Mi smo ti doista dali El Keuther, oposlaniće, i ukazali ti na taj način veliku počast, da ukažemo da svi oni koji tebe omalovažavaju i ne cijene, da će im to uzalud biti, jer si ti kod nas na velikom stepenu. Fasalli li rabbike wanhar. Zato što smo ti ukazali na toliku počast, ti namaz svome gospodaru obavljaj. Samo svome gospodaru, nikome drugom. Vanhar i kurban mu prinosi. Kažu islamski učenjaci, budući da je u istom kontekstu spomenuto obavljanje namaza i prinošenje kurbana, da se ovdje pod namazom misli na Bajram namaz. Pa bi bilo značenje obavi Bajram namaz i kurban kolji. Međutim, značenje općenito. Kao što uzvišeni Allah kaže قُلْ إِنَّ سَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَاجَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ Reci, o poslaniće, zaista je moj život i moja smrt. Zaista je moj život i moja smrt. Moji obredi i moj namaz Allahu. To jest oni pripadaju Allahu i ja to radim radi Allaha inna šani eke huval ebter. Onaj koji tebe mrzi, on je onaj koji će ostati bez spomena. To je svršetak i završetak za onoga koji ne voli Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam. To je svršetak i završetak za onoga koji se suprotstavlja poslaniku, ali i salatu wasalam, koji se drzne da omalovažava Božijeg poslanika, ali alaihi salatu wasalam. Razumijemo iz ove sure poruku da onaj ko želi poslanika omalovažiti, da će on biti taj koji će biti omalovažen. Razumijemo iz ove sure da Allah pomaže svoga poslanika da Allah je uzdigao svoga poslanika i da je u ovoj suri zapravo olakšanje za poslanika ali i salatu vesselam onda kada su mu rekli da će on bez pomena ostati da pravi spomen jeste onaj koji Allah ostavi na čovjeka a ne onaj koji ljudi žele čovjeku da ostavi poruka od ove sure ili iz ove sure jeste da onaj kome je Allah dao blagodati kao što je Allah ovdje dao poslaniku Keuthar, da na te blagodati uzvrati zahvalnošću. Najveći vid te zahvalnosti jeste obavljanje namaza, kao što je rekao plemeniti gospodar, zato svome gospodaru namaz klanjaj. Vanhar, i prinesi mu kurban, prinesi mu kurban i prinosi mu žrtvu koju ti budeš želio kao znak zahvalnosti svome gospodaru na ukazanoj blagodati. U ovom je obaveštenje i obveseljenje, radosna vijest vjernicima da će Allah one koji budu iskreni i koji budu zahvalni njihov spomen učiniti lijepim, vječnim, a naročito među vjernicima. Ibrahim a.s. Allaha je molio u narodu gdje osim njega niko nije vjerovao. Molio je Allaha, gospodaru moj, daj mi lijep spomen među ljudima. Prirodna stvar da čovjek voli da ga se po lijepom spominje. Međutim, od njegovog naroda koji su ga protjerali i koji su nastojali da ga ubiju, nije vjerovao niko. Međutim, onaj koji je spomen lijep ostavio Ibrahimu i na Ibrahima, to je Allah. I zato mi ne znamo nikoga od Ibrahimovog naroda, osim Ibrahima, ale i salam, i onih malo vjernika koji su u njega vjerovali. Allah je vječnim u Kur'anu učinio njihov spomin. Isto tako spomin na poslanika sallallahu alaihi wasallam. A oni koji su mu govorili da spomena o njemu neće biti, o njima mi više ne znamo ništa. Iako šta znamo, znamo u ružnom kontekstu. Zato vjernik treba sa ovom surom da se smiri i da zna da dok god se on brine o tome da bude zahvalan na istinski način svome gospodaru, da će njegov gospodar na njega među dobrim ljudima ostaviti lijepi spomenik. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى